Osmo, devetu. E, osmo, devetu, tako nešto. Mi smo došli do pitanja sihra vezanog za poslanika, salalo sveme. Odnosno, sihr koji je podmetnut, napravljen ili već kako kazali Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Pitanje sihra koji je napravljen poslaniku sallallahu alaihi wa sallam tiče se akajda, tiče se i fika jednog aspekta posmatrano i tiče se same objave budući da je pitanje osjetljivo, naročito je osjetljivo ako se ne razumije na način kako su ga shvatali i razumijevali islamski učenjaci. I u vezi s tim pitanjem imamo dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Znači, govorimo da li je napravljen sihr kome? Poslaniku. Da li je poslanik sam opsihren u toku svoje poslaničke misije? Prije poslanstva, To nas ne bi toliko zanimalo. Ali nakon poslaničke misije, kako mu je počela dolaziti objava, da li je poslanik, sa osvrame, opsihren? U vezi s tim imamo dva mišljenja. Imamo mišljenje koje kaže da je poslanik, sa osvrame, opsihren, da mu je napravljen sihr u toku poslaničke misije i da to ničim ne pravi smetnju u pogledu njegove poslanice, sallallahu alaihi vseleme. Niti da mora značiti, ako je poslanik, sallallahu alaihi opsihren, da je time dovedena poslanica u pitanje. To dvoje znači nikako se ne treba, ne treba i ne mora nužno vezati. Već je poslanik, sa alaihi pogođen sihrom, napravljen mu je sihr, koji je utjecao na njegovo tijelo, a nije utjecao na njegovu poslanicu kojom je došao, nije utjecao na njegov šta? Razum i srce. Najbitnije. Tijelo se može raspadati, a da razum ostane, jel tako, potpun. Pa je bitan razum i srce. I U vezi s tim islamski učenjaci ehlu Sunnata ol džemata imaju jedinstven stav da se ništa u toku poslanice, u toku poslaničkog života nije desilo što bi moglo utjecati na ispravnost i autentičnost objave. U protivnom, objava nema svoju vrijednost. Pa taman jedan put da se je desilo nešto što bi moglo utjecati, kod svakog ajta bi mogao neko kazati šta? postoji mogućnost 0,1 tamo nešto posto, da je to ipak da se tiče šta? Tog, da se tiče tog ajet. Tako kažu imame Maziri, kažu kad je ja, imam nevo više kod sami Mojtejmije, njegov učenik Ibn Kajim, Ibn Hajar i ostali učenjaci. Učenjaci jel, suneta su jedinstveni u mišljenju da da poslanik sa osam nije kazao ništa, ni nije mu se desilo ništa što bi ovaj dovelo u pitanje a, znači objavu koja mu se objavljuje. Imamo i drugo mišljenje onih koji poriču da se poslaniku sa osam dijelio sihr, da, da, da, desio da mu je napravljen sihr. I ne prihvataju hadis koji govori o tome i to je mišljenje a, nekih racionalista koji su svoju vjeru vezali za svoj razum isključivo. A novotara i njima slični. Ima do duše jedna skupina manja koji su se zabavili i koji su sebi dali za pravo da poreklo ove hadise, iako ne bi u svakom smislu ušli u skupinu koji su spomenuli. Da ih proglasimo nužno novotarima. Međutim, napravili su tu grešku jednu koja, koja, a, koja nikako ne smije biti znači, prihvaćena od njih. Oni kažu, naravno, ako kažemo da je poslanik sa osnovom opsiren, to znači da je poslanica dovedena u pitanje, a to kada se desi, islam nema svoju vrijednost, onda ni život nema svoj svisao i tako dalje. Što je tačno s tog aspekta? S tog aspekta je tačno. Ali nije tačno da sihr vodi šta? Ka tome da a, u risalu bude podmetnuto ili ubačeno nešto ono što nije ono što nije od nje. A, od u, šehova savremeni učinjaka koji su živjeli u prošlom stoljeću, koji su a, a, porekli hadise koji govore ovoj tematici jeste Mohamed Abdu. I njegov učenik koji je puno njega koristio, Rešid Rila. Iako je on puno ovaj njegov menheđe ispravniji puno od samog menheđa Mohameda Abdu. Oni su a, kazali da hadisi ome u vezi s ovim ne mogu biti prihvaćeni i da ne može se desiti ništa a, poslaniku, sa osvijem što bi moglo dovesti upitnim njegovu poslanicu i da mu ne mogu utjecati ljudi koji su ispod njega nedaređi. A i ljudi, i šeitani, i tako, i džini, i svi su, naravno, jel, svakako, i ljudi, i džini su ispod nedaređe poslanika, sallallahu sallam, pa ne mogu, kažu njemu, navodi. Dobro. A učenjaci koji kažu da je poslanik, sallallahu sallam, opsihren, služe se hadisom Aisha radijallahu talana, koji je zabilježen u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama, između ostalog u dva sahiha, kod Buhari i kod muslima, da je kazala Opsihren je poslanik sa osrame, opsihrio ga je jevrej od Benu Zurejka po imenu Lebid ibn Asam. Pa je poslanik, sa kaže, pričinjavalo mu se da čini nešto što ne čini. A, dok nije jednoga dana ili jedne noći dovio, potom je dovio, Potom je dobio. Pa je rekao o Ajša. Zar nisi primijetila da mi je moj gospodar dao odgovor za ono što sam od njega tražio, zbog čega sam odovio. Kaže, došla su mi dva čovjeka, pa je jedan sjeo kod glave, a drugi kod nogu, pa je rekao onaj kod glave onome što sjedi onome kod nogu, ili onaj što sjedi kod nogu onome što sjedi kod glave, da je rekao, kaže, šta je ovome čovjeku? Kaže, drugi jednog dvojice. Kaže, opsihren je. Kaže, a koga je opsihrio? Kaže, opsihrio ga je čovjek po imenu Lebit ibn Asam. Kaže, čime ga je opsihrio? Kaže, češljem i dlakama i prahom čaške od muškog cvijeta palme. Kaže, pa gdje je to? kaže u bunaru koji se zove Zu Arwan. Kaže Ajša, pa je poslanik vam otišao do tog bunara sa svojima sahabima i rekao je, o Ajša, tako mi Allaha, voda mu je crvena kao rastvor od kne, a vršci su njegovih palmi kao glave od šetana. Pa je kazao Allahu poslanik, zar ga nećeš spaliti? Pa je rekao, kaže, što se mene tiče, kaže, Allah me je izliječio. Allah me je izliječio. A kaže, nisam želio opteretiti ljude tim zlom. Pa je naređeno, pa je naređeno to zakopa. Ovaj hadis koji je vjerodostojan, potvrđen od poslanika, sallallahu sallam, ukazuje znači da je poslanik sallallahu sallam napravljen sihr i da mu se pričinjavalo da čini određene stvari koje šta ne, ne čini. Što, naravno, nema nikakve a, veze s objavom i ne može se povezati ovaj sihr time da je u objavu ubačeno nešto što nije od objave. kada bismo pretpostavili nešto što je kranje neispravno pretpostaviti. Što je nemoguće. Ali to udovoljavajući onima koji su išli ovim putem. Pa da kažu, tu je nešto je ubačeno u objevu. Nakon toga poslali, kaže, ja sam kaže, Allah me izliječio. Bil to moglo ostati objev? Nemoguće, dosta ne bi. Da bi se greška morala popraviti. Prvo, greška je nemoguća. Ali kada bi prihvatili nemoguće, kažemo, to bi se nakon toga popravilo. I opet ne može ostati u objavi. Jer poslanik sal definitivno po kozen konzensu učenjaka jedni i drugi nije umro opsira. To je bilo jedno vrijeme u Medini kratko, desilo se i nakon toga ovaj uh, Allah dao lijek poslaniku sal osrme. Tijel da nas, da pouči nas kako da se liječimo od sihra. Da se liječimo sihra tako što dobijemo Allah. Ne da idemo nekome da salima nekakve tamo strave. Ovaj. Nego dobijemo Allah da nas izdeći. Učimo Kur'an, liječimo se Kur'anom i slično tome. Pa sve što je došlo poslaniku i od zaborava o namazu što je došlo poslaniku, sad došlo je da imamo propis kako da postupimo. Pa tako nije isključeno ni po pitanju sigurno. Inna mana basharun mithlukum yuha ila. Ja sam čovjek kao mi, vi objavljujem se. U tome razlika, u tome smo ranije tome smo ranije govorili. Tako da je ova, ova, ovo odbijanje hadisa po tom pretpostavkom je slabije od pavukova mreža. A naročito odbijanje hadisa koji su Buhari u Muslimu. I ako bi ta vrata otvorila od, odbijanja hadisa na takav način, otvorili smo vrata zla koja se ne mogu zatvoriti nikako više. Jer svakome nešto neće moći, jer tako uklopiti se u njegov mozaiku, njegov razum, ne prihvata. I onda nakon toga ljudi odbacuju hadise i poigravaju se tako, ne kažemo da su ovi učenjaci, od, kažemo koji su slovili kao ulema, iako se ne slagali sa njima u menheđu i tako dalje, odbacili hadise želeći da, da, da time ovaj poigravaju se uh, onim sunnetom, to nikako, međutim, ta vrata se ne smiju, znači, nikako otvoriti. Dobro. A, šta kažu učenjaci koji tvrde da se ovo nije desilo i da se ne može desiti i šta su njihovi argumenti. Oni nemaju dokaza nikakvog u smislu teksta šerijatskog. Ni iz Kur'ana, ni iz Sunneta, ni riječi Ashaba, ni Tabina, to ne postoji. Kod njih je jedini dokaz šubha i sumnja da kada bismo kazali da je poslanik sal obsiren, da smo time doveli objavu u pitanju. A kažu, to se ne može desiti, to se ne smije dešavati i to je jedini dokaz koji oni koriste. Jer dovoditi u pitanje ispravnost poslanice, kažu i ljude da sumnjaju, to je batil i poslanica ne bi imala svoju vrijednost. Pa znači oni nemaju nikakvog dokaza osim šubhi i sumnje. Dobro. Te šube kakve su? U čemu su one ovaj, iz čega se sastoji te sumnje a koje su ih navele da poreknu vjerodostojan hadis zabilježen kod Buhari kod Muslima. Kažu prvo, poslanici imaju ismet, a to je nepogrešivost u dostavljanju objave. Pa ako kažemo da je poslanic sal obsjeren, kažu to a, anulira tu nepogrešivost i jednostavno tada je ovaj mogućnost greške pri dostavljeno objave moguća i u tom slučaju bi kompletan jerozakonik znači bio upitan. A kažu nemoguće je spojiti sir i tačnost prenošenja objave. Jer čovjek kada je obsiren, ponekad ne vlada svojim razumom, ne zna što čini i kažu ne bi se, ne bi se moglo spojiti, ne, ne može spojiti kako sihr i poslanstvo. Drugo, kažu, time bi mi, ako bi kazali da je poslanica opsihr, mi bismo time potvrdili riječi mušrika, koji su govorili in te tebijaune illa ređulen mesfura, vi slijedite samo jednog čovjeka koji je opsihren, ništa drugo nekoga opsjerio, on priča i vi nakon toga počeli ga slijediti. I kao što je Firaun rekao Musau, inni la zunnuke ja Musa meshura. Ja te smatram o Musa samo da si ti opsjeren čovjek, ništa više od toga. Pa, mušici su to govorili poslaniku, sam sam, Firaun je to rekao Musau, i mi dođemo nakon toga i kažemo jeste i Allaho poslanik je šta? Opsjeren. Pa smo postupili, ali tako kao što su postupili na gori. To je jedna od šta? Od šupije, nećemo kazati od dokaza. To nije dokaz nikakav. To je šubha. Treće, kažu, hadis koji govori o tome da je poslanik opsiren, on je od ahad hadisa. Hadisa koji nisu mutevati. Sve što nije mutevatir, prešeno mutevati putevima, ubraja se u ahad hadise. Iako imaju druge podjele u tom pogledu, nećemo ulaziti u Međutim, ahad hadis su oni koji nisu dostigli stepen mutavati hadisa. A šta je mutavati hadis? Ma neko da zna. Ha. Hajde ci. To je onaj hadis koji prenosi toliki broj onaj, osu, osoba ravija, koja generacija radila, u svakoj generaciji da je nemoguće da se pogriješili, da se dogovorili da slažu. E, baš tako. To je znači definicija motivatir hadise, znači hadis koga prenosi u svakoj generaciji tolika skupina ljudi bez određivanja posebnog broja. Jer određivanje posebnog broja je puk i čtihad i mišljenje koje ni na čemu nije građeno. Da se ne može desiti da su oni dogovorili se na neistini, niti može znači desi se greška i da se tako svi složena je do grešice. To je mutevater hadis. Kažu, nema mutevater hadisa u vezi s tim, nego je došao ahad, a kažu ahad hadise ne primaju u akidi. Ahad hadise ne primaju se u akidi. A ovaj hadis prenosi Ajša od Ajše, prenosi <clears throat> Urve, od Urve Hišam, Kažu pa hadis kao takav ne može proći. Isto tako kažu, sihr je šetansko uznemiravanje čovjeka. A šetan ne može uznemiravati prave Allahove robove. Inna ibadi lejse reke alehim sultanum illa meni tebeake minel gavi. Moji iskreni robovi, kaže uzvišenje Allah, nećeš imati nadmoći nad njima, osim oni koji su onako zalutali. A poslanik Salosana je bio u tom pogledu najjači i najdene od bilo kakvih šeitanskih djelova. Mi ćemo kratko samo spomenuti nešto vezano za ove šubhe i sumnje kojim, kojim su e, ovi učenjaci dokazivali da je poslanik Salosana da nije opsihren. Ovdje ima prvo hadis Ajše, prenosi ga samo Hišam od njegovog oca Urve od Ajše. Radi Allahu Teala Ana. A, pa kažu Hišam, Hišam ibn Urve, njegov, njegovo pamćenje se je bilo malo poremetilo. A, Hišam kada prenosi od svoga oca, on je od najpouzdanijih ravija od svoga oca. I to što je a, pamćenje mu se bilo poremetilo, to je pri kraju života kada je došao u Bagdad, nije imao jako pamćenje Hifs kao što imao prije toga. A koji to čovjek ima pamćenje u 80. ili 70. godini kao što ima u 25. godini? pa da popusti pamćenje, to nije problematično. Nego je problem da miješa hadise i da govori nešto što što nije bilo i, i pogled jedan put prije ovako, pa drugi prenosi potpuno drugačije srce. U tome je problem. A da pamćenje, da, da, da malo popusti kod čovjeka, on je to pričao u vremenu, znači kada je pamćenje bilo jako, dok je, dok je prenosio I nakon toga, je, znači kada je ostario, pamćenje malo oslabilo, ali nije pomiješao ništa. Tako da, ovaj, neispravno je prigovoriti, jer islamski učenjaci koji su govorili u Buhari i muslimu koji su, uh, nije niko od njih jednim slovom prigovorio ome hadisu. Hadijski slučajci prošli kroz generacije i pred svima bilo bio Buhari i muslim i niko, nikome nije zapeo za oči hadis u kome se navodi da je poslanik sa osame opsihren. I da kažu, evo, Hišam je tu u hadisu. Znači, niko nije tome pregovorio I ta priča je poznata kod učenjaka, kako hadijskih sručnjaka, tako papija, tako istoričara i drugih učenjaka i svi su to prihvatili. Znači, tako da mišljenja oni koji izdošli nakon toga pod utjecajem nekakvih šubih ne mogu osporiti, znači, stav ovih velikana. Pa je hadis vjerodostojan i a, prigovor je u potpunosti neosnovan. Pored toga, Hišam nije sam prenio ovaj hadis. Nije jedini Hišam koji je prenio hadis a, u ovom smislu. On ima i druge puteve koji ga podupiru i to je došlo u hadisu Zejda ibn Arkama radijallahu ta'ala anhu koga je zabilježima Mahmedu svome mustadu i koga je šeha Albani ocenio vjerodostojnije i še mukbir al vada i drugi. Imam Zehebi kada je odgovarao na ovu šubhu, kaže, jeste, kaže, malo mu pamćenje, kaže, oslabilo pod kraj života, a kaže, kome nije. To se isto kaže, može se tako prigovoriti Maliku, može se prigovoriti šove, može se prigovoriti Vokiji i najvećim islamskim učenjacima može se prigovoriti da su, da je pamćenje pri kraju života da malo izgledi da nije onako kao što je bilo, znači, ovaj, jeli, u njihovoj mladosti kaže Hišam je šehul islam. Hišam je šehul islam. Pa je njegov dolazak u Bagdad ili Irak a, i ta promjena blaga koja je bila nije problematična, našto što ovdje u Hadisu kaže pričao mi je babo znači prenosi direktno, znači pričao mi je babo, nije prenosio od babe nešto što nije čuo, nego ne, znači direktno prenio, pa ako ima i drugi hadis s debljarkama koji to podupire, a neispravno je znači odbijati takve hadise. Znači što što, kako kaže Ibn Hajar, kaže, ko bude pričao o onome što mu nije uža specijalnost, nije se osposobio toj struci, kaže, on dolazi sa čudesima. Čovjek ne zna ništa o medicini, priča o medicini. Ne zna ništa, ne znamo. Bilo koje nauci priča o njoj. Slušaj i bilježi. I bit će smjeha, i bit će plaća. Od toliko će se ljudi, cijepat će se, od, plakat će koliko smije. Iz razloga što priča o nečemu čemu ne znam. Tako isto i po pitanju hadisa. Poricati hadise na osnovu puki, šubhi i sumnji to je zabranjeno i to nije činio niko od učenjaka. Tako da ne postoji niko od učenjaka, ne znam da je hadis iz učenjaka prigovorio, čak mi znate da je bilo prigovora određenim hadisima iz Buhari iz muslima. Odrično ja se prigovarali, poput je Momadere Kutnija i drugih, prigovarali s određenim hadisima, ovaj, međutim, u ovaj hadis niko nije dirao. Tako da je, ovaj, da to prođe kroz generacije najbolje, i najistručnija ulema ne zapazi tu grešku, je tako, u ovakvom jednom pasi. on čitali te hadise, vide da je opisine poznanih I to njima bilo nepoznanica da, da bi moglo to, da bi to moglo neko zbog toga ovaj udariti na autentičnost poslanice i tako dalje. Međutim, nisu ništa ovaj prigovarali. Što je dovoljan dokaz da svako ko prigovori nakon njih da je pogriješio bez imalo sumnje. Govorili smo isto tako, odnosno njehovi šubi jeste, što smo spominjali, da su oni kazali da je to, da utječe znači na poslanicu. Međutim, a, poslanic vam je opsihe. A mi kad smo spominjali hadis, kazali smo da je poslanik, sam sam rekao, aj šta, što se mene tiče, Allah me je izliječio. To znači da je sihr bolest. Allah me je izliječio. Sihr je bolest. Ja sam izliječen od nje. I pogodila je poslanikova sa osame šta? Tijelo. Pogodila je poslanikova tijelo, a poslanika nije sačuvan u tom pogledu. Je sačuvan da ne može biti bolestan? Je sačuvan da ne može neprijatelj napast pa da može čak i okr, ovaj, raskrvariti ga? Je li zadnji poslanik pao s konja pa je zgulio svoju desnu stranu? Zar nije bio bolestan? Zar poslanik nije pro... On je sačuvan da ga ljudi ne mogu ubiti, Jer u ajetu kome uzvičen Allah kaže Wallahu ja minan nas, Allah će te sačuvati od ljudi, imaš taj ismet od ljudi, jeste ubistvo. Ne mogu te ubiti. Nek spletkare koliko hoće, ne može to imati sm ovaj smrtni ishod. I ne možeš zalutati od iz pravog puta i pogriješiti da ostane nobjel. U tome je poslanitelj sačuvan. Znači ne može biti ubijen i ne može pogriješiti da ostane nobjel. A to da mu napravi neki sihr, da ga neko napadne, da se planira atentat, da, da, da, bude, da mu umre neko od porodice, da on bude iskušan u svome tijelu, u svom imetku, od svega toga nije sačuvan naš poslanik Salosarame i da tako hadijske zbirke i događaji iz historije i sire poslanika Salosarame sljedoče znači a, a, o toj činjenici i to nije bio nikada predmet znači razilaženje među, među islamskim učenjacima. Pa je sačuvan znači u prihvatanju objave i u dostavljanju objave ljudima. Pa nije mogao pogrešno razumjeti ili ne zapamtiti i nije mogao da to ne prenese svome umetu. U tom pogledu je znači definitivno sačuvan. Pa je to znači jedna bolest koja je pogodila poslanika sa osvijem tijelo kao i ostale, kao i ostale bolesti, a nije pogodila nikako njegov, njegov sallallahu alaihi sallame, razum. Islam se učinjaci odgovarali, Mamel Mazi i Šehu Samirul Kajim i drugi, ovaj, a, u vezi s tim, u čemu Ibn Kajim kaže a, u svom dijelu Bedaju Fawaj, kaže, to je uzvišen je Allah tio da vjernici vide da je poslanik sa opsihren, pa ako je on kao najbolji čovjek opsiren i ako on to izdržao i trpio i tako dalje, da to bude i ostalim, jel tako, vjernicima utjeha da istoji na tom putu, ako mu se nešto desi, pa da kažu, onaj koji je bio bolji od mene je bio opsiren, pa je izdržao. Kao što je poslanik kada je objavio priču ovaj e, ne znam, određenih poslanika, Nuh, ali se nam šta mu se dešavalo i tako dalje. Objavio da, posl- da bude utjeha poslaniku, sa osreme, i priču Jusufa, ali se nam i ostali poslanika. A događaj s poslanikom, to, to je utjeha vjernicima i to je njima, znači, motiv, ovaj, postrijek da izdrže na pravom, da izdrže na pravom putu. ovo što je rečeno da je potvrda da je poslanik sa osaname opsiren da je to u isto vrijeme prihvatanje riječi mušrika koji su kazali inter tebi u ila režula meshura, vi sedite samo obsirenog čovjeka. Jesu mušici mislili da je poslanik sa opsiren stvari? Oni su govorili, sedite čovjeka koji ne zna to što priča, nema, On je poput nekoga ko je opsjeren. Oni su govorili to ne želeći prihvatiti njegove riječi i ono što prenosi, nisu to govorili želeći pripisati mu da je ovo stvarno, da je ovo stvarno, jeli, opsjeren. Pa je a, i taj prigovor sa te strane a, neispravan, jer mušici nisu nikada prigovarali u poslaniku, svala sam to što je bio, ne znam, a, bolestan i slično tamo. Isto tako su kazali da je sihr, da je to šeitanski posao. I jest. A uzvišen Allah kaže Inna ibadi lej se reke alejim sultanu ila me tebake minal gavim. Mojim iskreno vojena. Pa kako je onda mogao prići šeitan? I kako su šeitanske vojske siherbazi mogli da opsihre poslanika sa osaname, ako je uzvišen Allah garantovao da im ne može, da im ne mogu a, prići šeitan vojske. وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني bin الشيطان بنسب وعذاب I kaže, sjeti, a, i sjeti se ili spomeni našeg groba Ejuba kada je zavapio svome gospodaru, kaže, šeitan me je pogodio nedaćama i patnjom. I Musa, ali sam kada je ubio na kopta, kada je rekao, hada min ameli šeitan, inna hu adubun mudilun mubin. Kada je ubio onoga kopta, nehotično kaže, ovo je a, šeitanski posao, on je neprijatelj, on je taj koji u očitu zabudu. Pa je svoje, svoje dijelo pripisao do šeitanski posao, to što je uradio. Tako da, kazati samo da je poslanik sa ovim pogođen od strane šetana, jeste sačuvan u pogledu razuma i dostave, a nije sačuvan znači, u pogledu njegovog, pogledu njegovog tijela. Isto tako prigovor da se pojedinačni hadisi, da je ovo pojedinačni hadisi, da se ne prihvata u akidi. Ovaj prigovor, on je problematičan iz razloga što nije poznato da je ikada u historiji neko od učenjaka poznatih kazao da se pojedinačni hadisi ne primaju okide. Znači, pojedinačni hadisi, iako bili s takvim lancima prenosilaca koji nisu došli do stepena mutevatir predanja, oni se prihvataju kako u akidi, tako i u fiku. I nikakve razlike nema između njih. To znači nije kazao niko ni od Asaba, ni od Tabina, ni od Tabitabina, je od tome. Nego je to nekada se kasnije u stoljećima pojavilo. Allah zna koliko je to mišljenje u utemeljeno čak i kod, i kod zabludili sekti. Poslanik Sal, kad je poslao Moaza Džebela u Jemen, on je poslao ljude da je pouči i akidi, fiku i svemu. Učiš ga fiku, a nećeš ga učit čemu? Akidi. Da je učio akidi, mora je poslanik 40 ashaba. Evo 40 ashaba i I ti kada bih htio da danas ga uvedeš u islam, on, on ti je ono mogao reći, hoće da uvedeš 40 muslimana učenjaka da potvrde to tako kao što ti pričaš. Jer ti meni prenosiš jedan, mogao si pogriješiti samo što si mi kazao. I tako da ide ovaj mutevatir, ide mutevatir. Da imam Buharija zabilježio 40 hadisa o, ovih različnim lancima prenosilaca. I dostavio namo evo 40 hadisa, da bude mutevatir. Sve različi lanci prenoslaca. Je li mutevatir? Jeste. Dobro. Ali taj mutevatir se sam svodi na koga? Na imama Buhari. Ne, ne, i 40 ashaba. Sve ima. Od ashaba pa nade 40 ljudi. I na kraju Buhari je to zabilježi sam. Opet na, na, koga, se to svodi? Na Buhari, na jednog čovjeka. Kaže, jeste Buhari, sve je to fino, ali možda si ti bio umoran kad si to pisao. Možda si ti bio, možda si ti bio, i opet ću odbiti. Onaj ko ne želi da prihvati, onaj ko želi da prihvati, njemu dovoljen jedan dokaz, jedan hasen hadis, ne ovaj cahaj, hasen hadis dovoljen. Onaj ko ne želi da prihvati, pa tako. Sva je mišljenje o neprihvatanju hadisa koji nisu mutevatir u akidi od najvećeg batila što može biti. I dok spomeniš čovjek hadis koji govori o akidi, kaže, a ima to u Kur'anu? odmah zna da je negdje je zagrizao. Bio na kakvim, nekakve, ja je knjige čitao, je slušao nekakva predavanja koja su upitna. Što mora biti u knjizi? Uzvišen je Allah je sve u knjizi pojasnio tačno do, od onoga što treba. A pojasnio je, imam šafija, kaže, naćeš sve u knjizi. Dobro. A ono što ne nađemo u knjizi, pa naćeš u knjizi da uzvišen Allah kaže, oma atakum ar rasul, fe huduhu, oma nahakum anu, fe Što onda poslanik to uzmite? Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se. Ako je samo Kur'an, ne treba poslanik. Pokoravajte se Allahu i to je dovoljno. Pa je u Kur'anu naređeno sljeđenje poslanika sa I zato smo mnogi učinjaci govorili, za koje god pitanje, kaže, ja ću naći dokaz u Kur'anu za sve. Pa kažu, nema sve u Kur'anu, sve ima. Pa kad dođe do pitanja koje nije spomenuto u Kur'anu, kaže, jeste, ali su Kur'anu naređuju da sledimo sunnama. Ali tek tako odbacio ono samo hadise da se je prijatio u akidu. Jedna prilika je jedan profesor držao predavanje. Ja ga nikad ne mogu zaboraviti. I kaže on, tako ne prihvata se ovo. I ja se posle toga javio, profesor rekao ovaj, rekao, rekao ste da se prihvataju, kaže ne prihvataju. Rekao, onda je rekao, jedna četvrtina naše akide, rekao, umre. On gleda u mene, gleda kaže, pa jeste što će? Pa, što, što će? Ništa neće živjeti. Idi tamo, traži što prijete penziju, što ne moji, moji da u zabudu budu Kaže, ne prihvata se, ne prihvata se, kaže, pojedinačni akidi, ovi hadisi u akidi, to je znači, to je greška, to je pa, pamozna greška u menheđu. Pa naravno, mi smo ovo pitanje skratili, ovdje ima jako puno detalja u kojoj su razli islamski učinjaci, tako dalje. Međutim, bitno nam je da znamo osnovu šubhe i sumnje koja se natura u tom pogledu i kako odgovoriti znači na, na nju i kako se postaviti da da ovaj ne čovjek ne upadne u ovu zamku, jer zamka je ova opasna. Ljudi to govore s nijetom da žele da tako da ukažu na nešto što bi moglo, mogao neko zloupotrijebiti kada je u pitanju dostava objave, a ne bi, a, ne bi čovjek znači, smio nikako a, ne poznavati ovu tematiku, pa da upadne u problem da prihvati zlo, a s druge strane da pobjegne od vjerozostojnih hadisa koji su zabilježeni znači, u najispravnijim hadijskim zbirkama. Jeste. Nastavit ću vašem narednom predavanju. Hvala vam. Muhammad wa ala alihi